Він розумів, що робить дурницю, сівши біля підвіски. Сніг перестав, знову визирнув місяць, і його тепер легко могли помітити і з замку, і з нижньої станції. Але іншої ради не було. Припасти до дашка, як це зробили вони з шафером, їдучи вгору, і триматися за підвіску однією лівою рукою, у сміта вже просто не лишилося сили. Він подумав про те, що і шаферові зараз не краще, ніж йому. Подумав про старшого чоловіка і дівчину, яких покинув на даху горішньої станції, про двох пасажирів у вагончику. У їхньому становищі було щось спільне. Ані Меді з Карнебі Джонсом не могли нічим йому зарадити, ані Томас із Крістіансеном ледве чи зважилася б іще раз полізти на дашок. Адже Карачова мав, на відміну від них, зброю, а вони бачили, що з ним сталося. Отже, змінити щось міг тільки шафер. Руки і ноги у шафера були наче ватіні. Він повільно і болісно прокидався від тяжкого сну. І у цьому сні відчував солоний присмак у роті і тихий жіночий голос, що раз у раз кликав його на ім'я. У звичайному стані шафер негайно відгукнувся б на жіночий голос. Але цей був породженням кошмарного сну, у якому його голова розкололася навпіл знав, що аж тоді, коли цей голос змовкне, і він прокинеться, мене й цей нестерпний біль у голові. Він застогнав, уперся руками в підлогу і спробував звестись. Це тривало нескінченно довго. На спину йому хтось намагався покласти камінь, але кінець кінцем. Він випростав обидві руки і звісив між ними голову. Голови він теж не відчував. Здавалося, її всю напхом напхано тією ж таки вартою. Шафер потрусив нею, щоб трохи її звільнити, і це виявилось помилкою. Кришка його черепа відпала. Принаймні так йому здалося, коли перед очима замиготіли кольорові плями. Він розплющив очі цей калейдоскоп, став блякнути. З нього проступили образи рук, його власних рук. Шафер прокинувся, але сон його розвіявся не весь. У роті й далі відчувався солоний присмак, присмак крові. А жіночий голос уперто кликав його. Лейтенанте Шафере, лейтенанте Шафере, прочніться, прочніться, лейтенанте, ви мене чуєте? Шаферові здалося, що він колись уже чув цей голос, але не міг пригадати коли саме. Напевно, дуже давно. Він повернув голову, щоб визначити, звідки долинає голос, десь ніби згори, і перед очима знову замиготіли кольорові плями. Шафер вирішив, що крутити головою йому поки що не можна. Він повільно повернув голову назад, підібгав коліна, підповз до якогось ледве видимого крізь туман механізму і, спираючись на нього, зіп'явся на ноги. Лейтенанте, лейтенанте шафере, я тут угорі. Шафер обернувся і повільно, дуже повільно підвів голову. Яскраві зірки застрибали у нього перед очима і з'єдналися у незнайоме сузір'я. Нарешті він упізнав цей голос, що належав Мері Елісон. Йому здалося, що він упізнає навіть її бліде обличчя, яке дивилося на нього згори. Але цього він не був цілком певний.